Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą, teisų į Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Iš to patirime, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymu. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame. Kas tvirtina esas jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo. Milimieji, aš jums nerašau naujo įsakymo, bet seną įsakymą, kurį nuo pradžios esate gavę. Tasai senas įsakymas yra žodis, kurį jūs girdėjote. Ir vis dėlto rašau jums naują įsakymą, kuris tikras jame ir jumise, nes tamsa traukiasi, o tikroji šviesa jau šviečia. Kas sakosi esas šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje ir jame nieko piktinančio nėra. Kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje ir nežino, kur einas, nes tamsa užgulė jam akis. Rašau jums, vaikeliai, jo vardu atleistos jums nuodėmės. Rašau jums, tėvai, jūs pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, rašau, jūs nugalėjote piktąjį. Parašiau jums, vaikeliai, jūs pažįstate tėvą. Parašiau ir jums, tėvai, pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau, jūs tvirti ir laikosi jumise Dievo žodis ir jūs nugalėjote piktąjį. Nemilėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, ateis antikristas. Taigi dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę musiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra musiškiai. Jūs esate gavę šventojo patepimą ir visi tai žinote. Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją ir iš tiesos negali kilti joks melas. Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją. Tasai yra antikristas, kuris neigia tėvą ir sūnų. Kiekvienas, kas neigia sūnų, neturi ir tėvo. Kas išpažįsta sūnų, tas turi ir tėvą. Te pasilieka jumise tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumise, tai jūs pasiliksite sunuje ir tėve. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, amžinasis gyvenimas. Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jūs suklaidinti. Dėl jūsų patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumise, ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtumėte pasitikėjimą ir kai ateis, nereikėtų sugėda nuo jo pasitraukti. Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jog kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs